Chiquinha Gonzaga, kiel estis pli conata Francisca Neves Gonzaga, estis Brasilia componistino, instrumentisto cae dirigento. Si estas considerata uno la plei granda influoi na la Brasilia populara musico. Chiquinha Gonzaga estis nascita en Rio de Janeiro, filino de ricia cae aristocrata patro, cain epino de liberigita sclavo. La musica etoso an la Gonzaga heimo estis riccia cae figla. Crom scribi, legi, cae calculi, si lernis ancau calcain lingvoin cae musicon. Aldone al classicae componajoi de la musicae lezionoi, si quina versaine havis contactum cum populara musico, kiel roda de lundo, umbigada, cae aliai africai ritmoi, kiui influos sian carrieron en l'estontezzo. Ciam si esti dexes jaraja, si devis et sinigi la ordono de sia patro al comercisto Jacinto Ribeiro do Amaral. La doto de sia patro estis piano, al quiu si dedicis sian tutan tempon. Ciam Brasilo implicigis en la Paraguaya milito, la etso devis voyagiadi suden por transporti shipe armiloin, soldatoin cae esclavoin. Li prenis cun si chiquinian, sed tio pli malbonigis la geesan rilaton pro schia malcogro de cruellae senoi contra la nigruloi an la shipo cae la sencesa postulo de la edzo che schi lasu la musicon. Tiei discutoi causis la visigion de la paro. Pro tio ci, cae aliei sotziei scandaloi, schi ancaudisigis de schia dua edzo, schicinia estis rifusita de schia familio, La patro consideris cin morta, cae et ne permesis al ci crescigis cien trii infanoin. Tiel, ci quina sola devis trovi pervivajum. Tiam, en Rio estis periodo de intensa transiro cae sozia transformigio. La discuto i pri sclavezzo kai abolietzo estis oftai. Aperis artai kai politica i gruppoi creisis distrai associoi carnavalai societoi kai popolai organizajoi. Dume la nocta vivo en la urbo explodis kai instrumenta i musicisto i aperis cum vigla ritmo cae pli granda populara aglogo. Rio besonis profesiuloin por ludi en danceioi cae teatroi, cae tiun ci voion trovis chiquinha. Sia amico, Joaquim Callado, helpis sin pli bonigi la pianotecnicon por trovi studentoin, cae por ludi antau publico quiu iam postulas bonain interpretistoin por la nova crescanta musico. La fusio de stabilai music genroi polco cae africa lundu estigis novain chansoin por la musico cae danzo, sed estis la pero de choro quiu farigis de chiquinha componiston. Si ec subtenis sin per la vendado de partituroi. Si igis profecia musicisto, sem presetenza condicio por virinoi in Brasilo. Chiquinha Gonzaga respondezas por heredajo de pli ol mil vercoi en javanta i malsama in genroin, diras via paes leme, Musica cun ordiganto de la instituto, conservas y colecton colección de dumel Quinn. Africa danzo, abertura, valso, baiao, burleta, batuque, canzono brasileira, canzono sertaneia, Chiquinha anca verkis kaj teatron, Comedion en un acto, cae alian entriactoi. Si verkis operetoin, comican operon, operon buffan, cae operoin decutimoi. Si estis la unua virino quiu dirigentis orchestron en Brasilio. Sia unua componajo estis la successa alloga quiu atingis sian decquinan eldonon en 1877. nomita tiel pro la reago de la homo y y unuan fojon audigin. Sed la plei granda furorajo estis o abre Alas, considerata la unua canto de la Nazia carnavalo. Si restas en la carnavala repertuaro gis En tempo kiam ambalsoy Polkoi kai tango dominis la elitan musican seneion en Brasilo, Chiquinha integriguis la diversetson de la musico de la mal superei clasoi en siei componajoi. La partopreno de Chiquinha Gonzaga en la Brasila arta esceno estis fundamenta en la difino de la musica identetso de la lando comense de la XIIe century.